Večeras, draga braćo i poštovane sestre, govorit ćemo o dva velika imena Allaha Tebare Kevetala. Dva imena koja su sličnog značenja, međutim između njih postoje razlike. Naime, radi se o imenu Elmetin i El Elmetin, oni koji su pokušali da prevedu jednom riječju, kažu čvrsti ili čija je moć bez granica. Čija je moć bez granica. A El svima vama već poznato značenje moćni, snažni, jaki, nepobjedivi. To su dva imena koja ćemo večeras raditi. Međutim, jako su interesantni plodovi spoznaje ovih imena. Posebno u situacijama poput današnje situacije u kojem se umet nalazi, kada su potlačeni kada dobar dio muslimana nije na nekom zavidnom visokom nivou imana i vjeri u Allaha ve Kevetala, pa pomisli o Allahu ve Kevetala ono što mu nije dozvoljeno da pomišlja. Jer danas mnogi muslimani koji se osjećaju da su muslimani, pripisuju se vjeri, kažu ili tvrde ili izgovaraju riječ sa kojima gospoda nije zadovoljan, kako Allah taj snažni, jaki, koji voli vjernike, kako može gledati stanje vjernika danas ovako kakvo jeste. Znači da se svak usuđuje da se poigrava sa muslimanima, sa njihovim životima, i mecima, sa njihovom čašću, ženama, djecom i slično. Pa se postavlja pitanje, odnosno nameće se kod takvi gdje je? Meta nasrullah. Kada će doći Allahova pobjeda? Kada će doći Allahova pomoć? ono koji je obećao vjernicima. Međutim, vjernik kada spozna Allaha kroz njegova plemenita, veličanstvena, lijepa imena, može onda da shvati da razumije situaciju onako kako je svata i razumije pravi iskreni vjernik jer je spoznao Allaha Đelevala kroz njegova lijepa imena i njegovu moć i njegovu silu, njegovu snagu i jačinu, ali isto tako s druge strane e, spoznao je da Allah Đelešanu pruža i daje mogućnost onima koji nisu u vjeri, koji su nevjernici, neprijateljima dina, vjere Islama, da rade i da se poigravaju sa muslimanima, ali ne koliko oni žele, nego koliko Allah Đelešanu bude htio. A nakon toga Allah Đelešanu ili kažnjava takve, ili daje izuzeti snagu i ponos vjernicima, pa i kazni s rukama vjernika. Tako da ovo sve što se dešava, dešava će se do određenog roka do kojeg bude Allah htio da se dešava, jer je on to dozvolio i on je to dopustio i ne dešava se ništa unutar svijeta ni van ovoga vidljivog svijeta osim Allahovom voljom i njegovim njegovim tebare kevetala određenjem. Tako da u jeziku el kuwe znači snaga, suprotno snazi je nemoć, slabost. Tako da u jeziku kada Arapi govore i pojašnjavaju kažu huwa qadir ala hamlihi. Ovo kadir hoće da kažu da ima značenje kadir, ili da ima značenje el qawi, onaj koji je jak i snažan. Pa kažu el qadir ili Kadir, ala hamlihi ili huva kadir ala hamlihi ima značenje zaista i onu stanju da ponese to ili da podnese neki teret. U stanju je. Kako je u stanju? Jer ima određenu vrstu snage i moći da to ponese. Ali kad hoće da opišu nekoga da je zaista snažan i jak, da on to izdrži, da to može ponijeti, onda kažu u arapskom huwa qawi ala hamlihi. Zaista je on snažan da to podnese ili da ponese. Tako da vidimo i vidjet ćemo da oni koji kažu eh, el qawi da ima značenje qadir ili qadir. Pa ćemo znači posle ovo da pojasniti. Ovo Allahu te bareke ime el qawi spominje se na devet mjesta u Kur'anu. Znači na devet mjesta u Kur'anu. I jako je bitno da vidite kada Allah Đelešanu pojašava nešto u određenom ajetu, kako taj ajet završava. Jer ćete vidjeti, znači, da kada spomene pomoć i moć, spominje da je on snažan, pa da on to može zaista pomoći vjernike, poslanike i slično. Kada spomene da uništava određen narod ili skupinu, opet završava određeni kuranski ajet da je on zaista moćan, to da uradi. Jer da nije tebare kevetala moćan i snažan to da uči, nikad se ne bi to desilo. Ali Allah Đelešan opisan svojstvima savršenstva koja ne liče, niti mogu se porediti u značenju sa svojstvima, svojstvima stvorenja. Visoko, znači daleko, uzdignut iznad svojih stvorenja. Allah Đelešan kaže u sure El Enfal u 52. ajetu Kada bi ali fir'aune min Ukazuje na stanje i dešavanje oni koji su poricali prije, prije poslanika sallallahu alijih veseleme, poput naroda, faraona i njega samog. Pa kaže, keferu bi ajati Allahi fe ahazahumullahu bi zunubihim. Zaista su oni poricali Allahove te bareke ajete, njegove znakove, pa i Allah dželevala zbog njihovog grijeha ili njihovih grijeha sve ih kaznio pa kaže Inna Allahe kavijun šedidul iqab. A zaista je Allah Đelešanu moćan, snažan i žestok u svom kažnjavanju. Znači kada je Allah Đelešanu kaznio zbog njihovog poricanja, to nije bilo na jedan jednostavan način bili i prošli, nego kazna koju Allah Tebare Kevetala je spustio, odnosno koji je spustio, opisuje da je to šedid, šedidul iqab, da je on zaista u svom kažnjavanju, znači jako žestok, odnosno neopisivo. Čovjek ne može ni opisati, niti zamisliti kakva je znači Allahova te barek metala kazna u tom trenutku strašna, strašna i jaka. Odnosno što može samo pročitati kroz tekstove, a da osjeti ne, osjeti mogu samo oni koji su je doživjeli tu kaznu. Zatim u suri Hud u 66. majetu Allah Đelšanu kaže Pogledajte sad znači o čemu govori pa kako završava. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَمِنْ خِزِّ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ Govori Allah Đelšanu o detaljima i trenucima kada je sačuvao i spasio svoga poslanika Saliha. Pa kaže, kada smo ga spasili, znači u tom trenutku, u tom teškom danu, od strašne kazne, saliha i sve one koji su vjerovali zajedno skupa s njim. Što znači da Allah Đelšanu spašava i izuzetkom čini vjernike iskrene, to ćemo vidjeti iz plodova, spoznaje ovih imena. Saliha i one koji su vjerovali, kaže o strašne kazne, u tom danu bi rahmeti minna, našom milošću kroz našu milost ili preko naše milosti smo i mi spasili. Zatim kaže inna rabbeke huval el aziz. A zaista je tvoj gospodar, inna rabbek, tvoj gospodar, moj, tvoj svači, zaista je on snažni i silni, el aziz. Znači onaj koji je snažan, koji je silan, zaista je u stanju u trenutku kada spušta kaznu, jednu skupinu sačuvati i spasiti, a drugu skupinu znači uništiti Ne znači da se desi da svi budu uništeni. Nego Allah ako bude htio, Allah ako hoće da nekoga spasi, da sačuva, on ga može spasti, a ostale znači uništi i kazniti kako je došlo u kuranskim majetima. Zatim u suri El Hajj u 40. ajetu Allah što on kaže وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ Zaista će Allah pomoći one koji pomažu njega. Allahovo obećanje da će pomoći svakog onoga koji pomogne, pomogne njega. Pa završava kuranski ajet pa kaže Inna Allahe leqavijun aziz. I zaista je Allah Đelešanuhu jaki, moćni, snažni i silni. Znači taj snažni gospodar koji je tvoj gospodar, on daje obećanje i obećava da će te pomoći onoga trenutka kad ti pomogneš njega. A pomoći Allaha Đelešanu možeš kako kada pomogneš njegovu vjeru. Kada se budeš borio za njegovu vjeru i ne budeš dozvolio da se njegova vjera gazi i da se udara, omalovažava i sve slično znači što? udara na znači našu uzvišenu vjeru koja je došla od Allaha Tebareke bareke taala. Zatim Allah Đelešan kaže u istoj suri u 73. ajetu: "Ma kadaru Allahe haka kadri Oni Allaha Đelešanu nisu spoznali istinskom spoznajom. Pa završava pa kaže Inna Allahe lekavijun aziz. A zaista je Allah Đelešanu moćni i silni. Koga nije spoznao? Svaki onaj koji ga je negirao, svaki onaj koji griješi, koji griješi, koji ga nije spoznao, koji poriče, koji se uzdiže, koji se oholi i kiburi nad propisima Lahate tebare bareke nad vjernicima, nad poslanicima, kada psuje i vrijeđa din ili dijelove propise određene dina. Takvi nisu Allaha spoznali, jer Allah kada kaže da je silni, da je snažni, moćni i da on u isto vrijeme žestoko kažnjava. Onaj koji je spoznao silnog, moćnog, snažnog, koji žestoko kažnjava, boji se da uradi nešto sa čim gospodar Tebare Kevetala nije zadovoljan. Zatim Allah Đelšanu kaže u suri Šura u 19. majetu, Allahu latifum bi ibadi. Zaista je Allah Đelešanuhu blag prema svojim robovima. Pa nastavlja jerzuku me i ješa. I on obskrbu daje onome kome on te bareke vetala hoće. I na kraju završava kuranski pa kaže aziz A on je snažni i silni. On je moćan. On je kadir da obskrbu da. On je moćan. I on je u isto vrijeme, znači, kako je e, blag prema svojim robovima, na početku kako ti ukazuje, nego da pomisliš da će te pust da radiš šta hoćeš. Do roka određenog. Blag je prema tebi. Ako si dobar, svoju blagost prema tebi povećava. Ako nisi dobar, opet je blag prema tebi jer te je poživio. Živiš danas, živiš sutra, određen mjesec, odnosno daje ti u tim danima šansu da mu se vratiš. Ako ne iskoristiš šansu, a melek smrti dođe i pretekne onda se nema čemu više nadati, jer je on el -Kali, snažni i silni i snažan je i silan je u svom kažnjavanju svih nepokorni. Zatim Allah Đelešanu kaže Ketebe Allahu la aglibenne rusuli. Allah je propisao, Allah je odredio da će on biti taj koji će biti pobjednik, koji će pobijeti i njegovi poslanici. Njegovi, znači izaslanici koji su poslani od strane njega. Pa završava pa kaže Inna Allahe kavijun aziz. Pogledajte, gotovo u svakom majetu je došlo kavijun aziz. Zaista je Allah Đelšanuhu moćni i zaista je on taj koji je silan, koji je silan. Ovo je znači nekoliko mjesta u kojima se spominje Allahu te bareke ime El kavi. Allahovo ime El Metin se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu. Znači samo na jednom mjestu. Allah Đelešanu kaže u suri Zarijat u 58. majetu Inna Allahe huar razzaku zul kuvatil metin. Zaista je Allah Đelešanu taj koji je obskrbitelj, koji risk i obskrbu daje i on je zul kuvatil metin koji je snažni i jak. I ovdje je došlo svojstvo, svojstvo snage opisano za kuve. I Allahovo ime El Metin. Znači koji je snažan i koji je jak. El Metin. I kažemo da su sličnog značenja, vidjet ćemo šta su kazali učenjaci. Ibn Žarir, Rahimahullah, kada govori o Allahom te bareke ve imenu El Kavi, kaže Allah je El Kavi, moćni, nepobjedivi, pa kaže njegov kader, odredba, koja se spušta, niko nije u stanju da to spriječi. Allah žena kad nešto odredi, da se desi, nema toga od stvorenja, niti postoji neko ko se može tome suprostaviti. Ko može to spriječiti? Znači da se dešava sve onako kako on subhanahu wa ta'ala hoće. Zatim kaže, njegova odredba dostiže do svega onoga što on želi da dođe, da dospije. Znači niko to nije u stanju prekrenuti, niko nije znači u stanju skrenuti, niko nije u, stran, u stanju spriječiti. Ono što on hoće, tako bude, jer kaže kum fe je kun, budi i ono i ono biva. Zatim kaže nakon toga, žestoko kažnjava svakog onoga koji glavu okreni, koji bude poricao njegove ajete i jasne znakove. To je znači al kavi. Znači da Allah Đelešanuhu kada spušta svoju odredbu da niko nije u stanju tu da spriječi da njegova odredba dolazi do onog mjesta, dospjeva do onog mjesta kojeg on te barek vetala hoće i nakon toga u značenju da je on žestok u kažnjavanju svakoga onoga koji bude poricao, koji bude negirao nešto od njegovih kuranskih ajeta, odnosno od jasnih znakova koji dolaze ili koji su već došli vidljivi. Pa u nastavku, pojašnjavajući drugi dio kuranskog ajeta, inna rabbeke huval qavijul aziz, a zaista je tvoj gospodar snažni i moćni, odnosno silni, kaže u, u tom značenju, zaista je tvoj gospodar žestok u kažnjavanju, a kada nešto kazni, to u potpunosti uništi. Kada nešto kazni, to u potpunosti uništi, kao što je uništio narod Samuda. A mi kada hoćemo da vidimo znači kako su prošli ti prijašnji narod, njeni narod koji su živjeli prije nas, možemo znači da vidimo na puno mjesta u Kur'anu da Allah Đelešanu opisuje načine, načine kažnjavanja. Zatim Ezađađi Rahimahullah je kazao El kavi snažni, je onaj čija je moć potpuna nad svim stvorenjima. Čija je moć potpuna nad svim stvorenjima. Zatim Hatabi Rahimahullah je rekao El Kavi ima značenje Kadir Svemoćnog Znači snažni koji je svemoćan Jer kako smo u arapskom kazali Onaj koji je Kadir nešto da uradi Znači Kadir on je ujedno i snažan To da uradi Onaj koji je u mogućnosti da ponese nešto Mora posjedovati snagu Što znači pogledajte spoj tih imena Kadir da je u mogućnosti da uradi šta god poželi sve a isto tako znači je moćan sve to da učini Allah te bareke vetala. Pa zatim kaže on posjeduje potpunu snagu, odnosno apsolutnu snagu, njega ni u jednom trenutku ne obuzima znači šta? Umor, zamor, nemoć. na u jednom trenutku. Znači Allah je čisto toga. Zato Allah Đelšan je opisan savršenim osobinama, a nije opisan osobinama majkavosti Zatim kaže, dok stvorenje Znači, stvorenje posjeduje jedan vid određene moći, snage. Ali kaže, ta snaga i ta moć koju posjeduje, zavisi od trenutka do trenutka. I nekada imaš tu snagu, ali ne možeš je iskoristiti, nemoćan si. Znači, dođe pre tebe zadatak da ga nisi u stanju izvršiti. Tu snagu koju ti imaš ne može se mjeriti, ne može se usporediti sa snagom Allaha te bareke Što znači da stvorenje obuzima nemoć, da je nemoćan u osnovi, da izvrši. A vidjet ćemo na kraju, znači zadnji pol koji budemo navodili, odakle je sva ova snaga koju mi posjedimo. Znači šta god da izvršiš, uradiš i učiniš, ima snagu. Odakle je ta snaga? Ko ti je dao tu snagu? Zatim rahime Rahimahullah kaže Inna Allahe qavijun šadidul iqab Zaista je Allah Đelešanuhu moćni i koji žestoko kažnjava kaže niko nije u stanju da ga pobjedi niti neko može od njega pobjeći. Znači, kada Allah odredi, povezujte malo, znači, Ibn Žerij, kada govori njegov kadr, kada odredbu spusti, znači, ona dospjeva i dostiže do svakog mjesta gdje on poželi da dođe. A Ibn Kesir kaže da je on taj moćni, koji je nepobjediv, nikoga ne može pobijediti, ali u isto vrijeme niti može neko od njega pobjeći, što znači kada odluči da nekoga kazni, ta će ga kazna stići, ne može umaći. Niti znači na nebesima, niti na zemlji, niti u zemlji, niti u nebu. Kada Allah Đelešanu odluči nekoga da kazni. Što se tiče imena Al-Metin, Ibn Kutejbe Rahimahullah je kazao za ime al to je onaj koji je snažan i moćan. Pa vidimo znači da imaju slično značenje, slično značenje. Zatim Ezdađađi Rahimahullah je kazao onaj koji je dostigao vrhunac snage i moći. Znači onaj koji je vrhunac snage i moći. Nema neke moći i snage iznad te snage. Niti neko se može mjeriti i da se usporedi sa snagom Allaha te bareke njegovom savršenom moći. Zatim Hatabi kaže El Metin, onaj koji je snažan i moćan, čija snaga nikada niti u jednom trenutku ne prestaje. Uvijek je pri njemu, nikada znači ne nestaje. Nikada ne, ti danas imaš određen vid moći na početku, posebno kad radiš utarnim satima, braća koja rade, znači on je mrdi do 12, a posle 12 već popušta, popušta. Tamo istek radnog vremena, on je već, daj se onda li. Znači, Allah Đelešanu nikada, ni u jednom trenutku, njegova snaga ga ne napušta, niti, znači, osjeća umor i zamor. Pa zatim nakon toga kaže, onaj kojeg u njegovim dijelima, njegovim radnjama, postupcima ne obuzima ni zamor, ni umor. Znači sve što Allah Đelešanu stvorio i kada je stvarao nebesa i zemlju, čovjek kada malo promisli razmisli o veličini nebesa i zemlje. Allah Đelešanu silni i moćni kada je to sve stvorio, nije se znači umorio. Dok ga židovi opisuju da se umorio, šest dana je znači stvarao, nakon toga je sjeo i odmorio se neuzubila, opisuju ga znači tim svojstvom majkavosti koje Allahu te bareke je tala ne priliči niti mu, niti mu dolikuje. Šta su tragovi spoznaje ovih imena? El Metin i El Qawi. Prvi znači trag spoznaje imana u našim srcima koje bi trebalo znači da se desi jeste da čovjek prizna da apsolutna snaga, moć pripada Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala koji nema ni u kom slučaju sudruga, nikomu rava nije. On je jedini znači koji je najsnažniji, najmoćniji i koji upravlja svim onim što je on te bareke vetala stvorio. On je taj koji uzvisuje koga hoće. Unizuje koga hoće. A koga Allah Đeršan učini snažnim, zaista je snažan. A koga učini poniznim, slabim, on je slabaša, makar izgledao, makar on pričao da je snažan, da je jak. Allah Đeršan kada nekoga ponizi, ostaje ponižen. Kada nekoga uzvisi, on ostaje znači uzvišen do njegove smrti i nakon njegove smrti njegovo spominjanje, spominjanje se prenosi. Pogledajte šta je poslanik sallallahu alejhi i veseleme proučio kada je ušao u Meku. A ovakvu istu dovu je proučio iz događaja na, e, bitka na Hendeku koju ćemo spomenuti. U hadisu, znači mnogih predaja stoji da je poslanik sallallahu alijih veselem post obraćanja na hudbi kazao Meki La ilaha illallahu vahde. Nema istinskog Boga koji je zaslužan da bude obožavan osim Allah jedini u Mekke, Nakon oslobođenja Mekke, poslanik se Allahu ve sellem izgovara ove riječi. Zatim kaže: Sadaka va'de. Zaista je Allah Đelešanuhu obistinio svoje obećanje koji je obećao poslaniku sallahu alijih veseleme i vjernicima da će im pomoći, da će im dati pomoć, da će im dati osvojenje Meke. I to se obistinilo. Zatim nakon toga kaže Anasare abde i on je svoga roba pomogao. Svoga roba misli se na poslanika sallahu alijih veseleme. On je bio jedinkav prvi koji je kazao ove riječi, prvi koji je posvjedočio riječi, poslanik koji je ostale počeo pozivati. Nakon sabura i svega toga, pogledajte, dolazi poslanik sallallahu alihi i izgovara ove riječi. Čovjek kada promisli i razmisli, nakon toliko godina, nakon protjerivanja, kad je protjeran pa kaže, znači koliko mu je teško bilo što ostavlja neko, osvrće se i gleda svoj rodni kraj. 13 godina, znači tu, ustrajnost na pravom putu, poniženja, protjerivanja, svakakvih riječi koje smo ukazivali, ali je poslanik sallallahu alihi wasallam saburao. Zatim, zatim odnosno određen dio godina ponovo u Medini pa se vraća da izgovori ove riječi. Što znači nakon sabura, ustrajnosti, Allah Đelešan će te počastiti onim obećanjem koje ti je dao, koje ti je obećao. I na kraju kaže poslanik وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ kada kaže, on je svoje obećanje ispunio, svoga roba pomogao i zaista je on sam sve saveznike uništio. Sve saveznike pobjedio. Vraća da nije poslanik taj koji je pobjedio, nisu shabi koji su pobjedili, ma koliko je nama u našim očima izgledali snaži, veliki, jel? Neustrašivi i hrabri, Allah Đelešanu je sve znači uništio sam i to poslanik sallallahu alihi wasallam priznaje. I potvrđuje Znači, je mi smo pobijedili, pogledajte kako su snažni, šta smo mi uradili, nakon toga dolazimo sa deset boraca. Nije, nego, znači, poslanik sallahu alijih veselem, znači je bio ponizni Allaho te bareke vetala rob, a imao je pravo da kaže kao poslanik, kao vođa, ono što danas koji nisu ni vođe, ni predstavnici, znači tvrde i zagovaraju da su neko i nešto. Međutim, kada pogledam onaj koji je zaista mogao i koji je trebao to da kaže, nije govorio tako. Nego je to sve vraćao i pripisivao Allahu te bareke ve ta'ala, jer zaista la haule wa la kuvata illa bila. Snaga, moć, koliko god čovjek ima to osjećaj kod sebe, to nije od njega, to je svoda Allaha Đelešana. Istinska moć i snaga, znači ne postoji osim one snage i moći kod Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Zatim drugi plus poznaj ovih imena jeste da je istinski pomagač poslanika, poslanika i svih njihovih sjedbenika, Allah te bareke vetala. Znači onaj koji te može pomoći, koji te može uzvijesti, koji, te može, koji ti može otkloniti bilo kakvu nedaću, sve što te je okupiralo, sve što se spustilo problema, on je jedini taj koji ti može pomoći put onaj spasa, ukazati i pokazati. <clears throat> Zašto je Allah Đelešanhu istinski pomagač poslanika i njihovih sedbenika? Zato što su poslanici, draga braću, kako smo kazali u kuranskom ajetu, ako Allaha pomogne, to on će pomoći vas. Oni su pomogli Allaha Đelešanu riječima. Riječima. Pomogli su ga, znači, dijelima. Riječima kada posvjedočiš. I srcima isto tako, jer u srcu, od srca polazi. Zatim riječima i dijelima. Pa je Allah Đelešanu pomogao njih. Znači nije dovoljno samo sjetiti i govoriti nešto, nego moraš i raditi, moraš biti aktivan, na polju širenja, pomaganja Allahove te bareke ve ta'ala vjere. Allah Đelešanu kaže وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ Zaista će Allah Đelešanu pomoći svakog onoga ko pomogne njega. Inna Allahe lekavijun aziz. A on je moćni i silni. Znači, zaista je on moćan, snažan, te pomogne. Niko te drugi ne može pomoći, jer je on najsnažniji. Ali ako ti njega pomogneš, ako ti pomogneš njegovu vjeru, njegove propise, njegovog poslanika, sallahu i veselem, ako ti ne samo da pomogneš u smislu kada neko nešto kaže protiv vjere Allaha i poslanika, ne Habibi, nego prvo ti sprovedeš to u praksu, da se odazoveš Allahovom pozivu, njegovim propisima, u potpunosti, koliko su mogućnosti, nakon toga da boriš se za širenje njegove vjere, pa kad čuješ da se njegova vjera narušava, da se bori protiv njegove, da se suprostaviš tome, koliko, si, koliko su mogućnosti. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Safat وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Zaista je naše obećanje dato još davno prije za sve naše izaslanike. Koje je to obećanje? Innehum lahumul lehumul mensurun. Zaista će oni biti potpomognuti. Zaista će oni biti pobjednici koji će doći od strane Allaha Đelešanuhu, pa zatim kaže wa inna A zaista će naša vojska biti ta koja će pobijeti. Naša vojska, znači Allah Đelešanuhu je dao obećanje još davno prije da će pomoći vjerovjesnike, pomoći svoje izaslanike, da će oni biti ti pobjednici, da nikada poraza neće doživjeti onoga pravog poraza, jer će uvijek izaći kao pobjednici i nakon toga da će njegova vojska, njegova znači vojska, iskrena vojska biti ta koja će, koja će pobijeti. Zatim kaže Allah Đelešanu suri Muđadele Keteb Allahu eneva rusuli Allah je davno propisao da će pobijediti on i njegovi poslanici. Zatim kaže nakon toga Inna Allahe aziz. Zaista je Allah moćni i silni. Što znači da Allah daje obećanje da će njegovi rovjesnici, njegovi zaslanici, njegovi poslanici biti potpomognuti od strane Allaha Đelešan da će uvijek osjećati tu eh, pomoć od strane Allaha Tebare Kevetala, ne samo oni, nego i oni koji budu slijedili poslanike. Znači, ako budeš na stazi poslanika, sallallahu alihi wasaleme, imat ćeš ovog udjela imat ćeš ovog udjela, znači da će Allah te pomoći i biti na tvojoj strani. S druge strane, u prvom majtu, ako pomogneš Allaha bilo kojim vidom, znači pomaga njegove vjere, isto tako možeš očekivati od snažnog i moćnog da će on tebe ako boda, ako voda pomoći. Imamo primjer, znači, šta se je desilo na Hendeku. Čak čitava sura u Kur'anu govori o Hendeku. Sura koja? znači sura El Ahzab, saveznici. Znači, ko želi, trebao bi pročitati ili u, u siri poslanika sallahu alihi veseleme, šta je proteklo, šta je povod bio, šta se je sve dešavalo, da vidite, znači, silnog, moćnog, snažnog, kako pomaže i svog roba i one koji su zaista bili pravi iskreni vjernici uz njega. Mi ćemo ovdje samo ukratko kazati, jer trebaju predavanje na tu temu. Znači, ovaj Hendek, kako je poznato, u siri poslanika sallallahu alihi kuranskom kazivanju se desilo po najispravnijem mišljenju pete godine po hijđri. Kada su jedinili svi mušici tada, svi mušici tada, svi nevjernici, mnogobošci, sa jasnim ciljem i odlukom da unište poslanika u potpunosti. Da unište, ne znači da idu na prijepad, da idu znači da malo napad pa da se vrate. Idu definitivno da unište i da spave Medinu kompletnu Medinu u kojoj je znači poslanik Allahu alijih i veselem učinio hijđu. Odlučili su znači takav veliki plan su donijeli da su okupili znači u hiljadama i krenuli, krenuli na Medinu. Allah on to pojašnjava da je stanovnike Medine obuzeo strah, panika. Znači toliko je, znači, je krupna stvar bila da su stanovnici Medine se prepali, posebno nejači. S druge strane, Allah Đelešanu je u ovoj bitci, znači u ovom pohodu vojnom koji se desio, isto tako ukazao na licemire, na munafike, ukazao na postupke pravi iskrenih vjernika koji su čvrsto vjerovali u Allaha Đelešanuhu, znači vjerujući jekinom da Allah Đelešanu će ispuniti svoje obećanje. A s druge strane, znate, i toliko znači se može uzeti pouka da čovjek danas priželjkuje borbu, a da li je zaista spreman za borbu? Vidjet ćemo iz primjera Huzeife radi Allahanu. Znači danas čovjek je joj da mi je, jabi, jabi, jabi. A Huzeife isto tako su došli ljudi kazali dio da su oni bili, bili naj, najhrabriji, neustrašivi borci uz poslanika. U tim trenucima. A u tim trenucima je obuzeo strah sve. A dolazi Huzeife i govori da sam ja bio, kaže, ja bio neustrašiv. Kaj je bil, kaže, bil. <laughs> bil, kaže, bio neustrašiv. Stahim uslu, kaže, je bil, kaže, bio. hoće znači, jel, Međutim, on pojašnjava, Kaj zaista sam, kaže, bio uz poslanika sallahu alijih veselem. Kaže, u toj noći, kada je osjetio taj strašni ledeni vjetar, znači u trenucima, kada je Allah Đelšanuhu u toj noći spustio pobjedu. Međutim, prije nego što je se spustila pobjeda, kaže poslanik, sam sam okupio shabe, ko su bili kaj ko će mi donijeti haber, vijest o narodu koji se okupio protiv nas. Kaže, shabe svi šute. Kaže, ko će mi donijeti vijest, ja mu da će biti uzmene na sudnjem danu. Znate vi kad poslanik sa sam da ovako nešto ponudi, nešto veliko, krupno, džennet i ljepote neke dženneske, nešto blizinu na sudnjem danu, to svi dižu ruke. Ali u tom trenutku niko ne diže ruku. Drugi put pita poslanik, ko će mi doći sa viješću naroda, znači dođeš da se probiješ njihove redove, da sjediš, da čuješ, pogledaš šta se dešava, šta se radi, pa da se vrati. Treba hrabrost velika, mi danas se prsno, mi bi se uradili, shabi šute i ne javljaju se niti na prvi upit, na drugi upit, ni na treći upit. Tajac. A to ćete shvatiti kada budete pročitali ovu suru s komentarom. Zašto su znači to osjećali? Treći put niko kaže Huzeife, ti idi tam. I dođi se, kaže, da me nije, kaže, odabru. Znači nema tu poslanika <laughs> redio. malo prije, prije, toga je bilo dobrovoljno ko će. Poslanik kada nešto odredi nema pravo ni, ni vijenik ni vijenica da postupe po svom nahođenju. A savi su bili lebejke, odmah su dazivali poslaniku sallahu alijih vasallam kad dobio imperativ. Radi ovo, slušaj ovo je tako. A kad se radi nešto ko će mu stehab, onda pojedinci se javljaju između njih, jel? Međutim, kad je došla naredba, kaže, ja sam to preuzeo i kaže, vallaj, kad krenuo sam, kaže, kroz tu noć, očekujući smrt, nikad više da se vrati. Gotovo, znači pomisli da će, neće nikad uspjeti <laughs> da se vrati poslaniku sa tom vješću. A to ćemo kazati nakon kuranske ajeta gdje Allah opisuje to stanje. Pa kaže Ja ejuha lezina, amenu zkuru ni'mat Allahi alikum iz džaetkum džunudum fa arsalna alihim rihan wa džunude lem terevha. O vjernici, sjete se blagodati. Pogledajte kako Allah šanka. O vjernici, sjete se blagodati. Allahu je prema vama. Onoga trenutka, blagodat, kad pročitamo i kad vidimo znači kako je okončalo sve, blagodat je ovdje da je Allah šanka sačuvao vjernike borbe. Nisu upustili u borbu. A ti danas, Habibi, jo, ja bi, ja bi, ja bi. A ovdje Allah šanka, sjetite se o vjernici, te Allahove blagodati prema vama, u onom trenutku kaže kada su se okupile snage džunud, znači nije došao džund nego džunud, vojske u množini protiv vas pa kaže pa smo mi ferselna alihim Allah je spustio na njih snažan vjetar snažan vjetar i vojsku džunudan lem i vojsku koju niste bili u stanju vidjeti svojim golim okom to su melec kako kažemo u feseri. Znači spustio je snažan vjetar, a s druge strane znači poslao je vojsku Melijeka protiv, a rekao sam, protiv znači ovih saveznika koji su došli protiv, protiv poslanika sallahu alijih vasalam. Pa kaže, vakana Allahu bima ta'melune basira. Allah dobro vidi šta vi radite. Zna Allah situaciju svih ashaba. I oni koji su istinski bili vjernici i oni koji su, znači, licemjeri bili u tim redovima. Jer je Kur'an razotkrio licemjere i govori o njihovim postupcima, njihovim mislima, šta su pomisli u tim trenucima. Pa kaže, u min fauqiku wa min esfale minkum kad su vam došli od ozgo, znači skupina ogromnim, velikim, i kaj koji su vam došli od ozdo, mu Fesiri kaže da to plemena židova, Benu Kurejza, jer su oni tada iskoristili priliku, vidi sada došlo hiljade, da unište, znači prava situacija na trenutak, da iskoristi i da dođe sa leđa, i kao oni koji su došli iza, ispod i iznad. Pa kaže Allah Đelešanuhu, wa izagatil absaru, wa baragatil kulubul kad su se srca toliko uzrujala, potresla, strah, znači srca obuzeo, je kada su duše u grla došla, znači se opisa, Allah što opisuje koga? Opisuje skupinu koja je bila usposlanika sa Allahu njih Zbog toga što su vidjeli šta se je sve izdešavalo, znači kakva je snaga došla kola Medinu, Medina, znate li kolika je tada Medina bila? Manja nego što je sada mešit poslanika Allahu alihi veselem. Ovi došli naoružani do zuba, Znači, toliko brojni, toliko moćni ovim dunjavčkim, znači, nekim e, gledanjem, i sa vojskom, i sa naoružanjem, sa svim, sa hranom, logistikom, sve su imali daleko, daleko, znači, više nego što imao i poslanik i ashabi. Zato je jako bitno, znači, da čovjek uzme pouke iz ovoga. Znači, koliko su snažni, koliko su jaki, koliko su moćni bili kada su došli ti oholnici i silnici da ubiju poslanika i ashabe, a šta se je sve izdešavalo na kraju ispit i za vjernike, ispit i za one koji su bili hafifnog imana i ispit za one koji su došli da dignu ruku na poslanika sallallahu alejhi wasallam. Pa kaže: billahi zununa." I tada ste u tom trenutku svašta Allahu pomislili. Kad su te duše došle u grla, taj strah srca obuzeo, znači, hoće da srce iskoči iz prsa od straha. Tad u tim trenucima hafifan, vijenik, svašta pomisli. I danas su te iste lekcije za nas. Za iste trenutke. Da li si jak, da li si čvrst, da li imaš jekinu Allaha Đelešanhu, da li si zaista postojan ili ono. A zato dođe iskušenje, pa Allah Đelešanu preveri tvoj iman. Ili ga pokaže drugima da daju ocjenu kakav ti iman. Zatim kaže Allah Đelšanuhu Hunalika btulijel mu'minun wa zulzilu kad to, tada na tom mjestu, u tom trenutku su vjernici bili iskušani, vazul zilu, i tada su bili potreseni, zilzalen šedida, potresom žestokim. Više nisi mogao stajati na nogama Habibi, znači koliko iskušenje je bilo za vjernike u tom trenutku. Bitka na Hendeku. Čovjek kada čita Kur'an i kada vidi hadise poslanika sallahu desilo se te i te godine, ovo ono i prijeđeš preko toga, da razmišljaš. Znači, prošla su prošli ashabi poslanika sallallahu alaihi u tom trenutku. I šta Allah došao nakon toga daje? Znači, ovo je bio opis stanja muslimana u tim trenucima. Zato odlazi ovaj ashab Huzeife među njih, uviđa kakvo je stanje. A kaže poslanik, nacionalno hadis, kaže poslanik A ali ti kad dođeš tamo, nemoj slučajno da uradiš nešto što će još više razljuti protiv nas. Ovdje su lekcije Habibi za tebe i za mene. Nemoj da radiš glupost. Što će prouzrokovati propast muslimanima. Ili što će povećati odbojnost i neprijateljstvo drugih prema nama. Zbog tvoje, znači, takvo, zbog tvog postupka jer si sam sebi štihadio da možeš to uraditi. Ne možeš dok ne budeš pitao učenog. Ovdje je najučeniji bio Allahu poslanik sa Svi su ga morali slušati. I danas, znači, učenik, kad odlučiš neku glupo radiš ili nešto što ti misliš da je to hajr za umet, znači, poslanika sallallahu alihi vseleme, nemaš pravo da ištihadiš. Nemaš prava da ja ću isprovocirati, ja ću biti organiza, ja ću biti neki povod pa će meni nagrada. A ah, i tebi će biti i ona kazna svi oni koji budu nakon tebe ili hapšeni, protjerivani, jetimi, žene bez muževa, sve to će tebi biti na teretu. A sutra kad izađeš pred gospodara svjetova, kako ćeš položiti za to što si ti bio sebe da se nečija krv prolije, da se ljudi toliki pozatvaraju, da nakon toga djeca nemaju šta da jedu, da žene isto tako ostaju dovice, niko se ne brine, pogledajte ovu situaciju sa vraćom ovdje skuplja se znači toliko mjeseci, jel, kao neka sirotinja. Što ne bi trebalo to da se desi tako. Međutim, zamisli još stotine takvih slučajeva. Što ti pomisliš da možeš uraditi? Kaže poslanik sallahu alijih veseleme, nemoj slučajno da uradiš nešto, a vidjet ćete kako je imao šansu da uradi nešto veliko. Kaj nemoj slučajno da uradiš nešto što će izazvati još veći gnjev njihov prema nama. I kaže, otišao sam. I nastavljamo, kaže, u tom trenutku sam osjetio da se neću rada i smrt, znači ispred mene. I kad ušao sam među njih i kad je tako mi Allaha Ebu Sufjan. je na nišan. Ja Sevcu. I kad u tom trenutku se sjetim riječi i poslanika, nemoj slučajno da uradiš. I kad je spustio. Pogledajte hikmeta. Subhanallah, u tom vrijeme, znači, u tom trenutku Ebu Sufjan bio tagut. Tagut. Znači, ko ubije taguta, kakva je nagrada u hadisma došla? Ko ubije taguta, znači neku glavu nevjerstva, kufra, on je imao, znači u tom trenutku da sam se da sebi u hukmu pravo, e sad ću ga ja mašala inšala bi i Allah će onda me nagradi. Konta. A se sjetio, znači, naredbe poslani, šta znači to? Da ubiješ vođu, kako će tek onda reagovati, razumiješ, ona skupina koja je došla. Oni još uvijek dumaju kako, na koji način, okupacija mjesec dana, opsjednuta Medina i dan i noć još nisu navali, razumiješ, jer tamo znate kako se desilo da je došlo do ideje e, Selmana da se napravi hendek, da se prokopa kanal koji nikada tada nije bio poznat u, u arapskom ratovanju. I on došao iz Perzije sa tom idejom, sa nečim što je već imao prije od toga, pa je dao poslaniku salalahu gdje sam prijedlog koji je koristio. Što znači da i mi danas, to su druge neke pouke, znači se vratimo ovdje. <laughs> Ona, u tom trenutku, znači ima ga na nišanu i sjeti se poslanikovi sallallahu alijih i veseleme riječi vrata strelcu. Ali pogledajte s druge strane. Danas isto tako mi imamo, ne, osjećamo mržnju i prezir koji treba da osjećamo, to je din. Prema ljudima koji nisu vjere, posao prema onima koji se bore protiv vjere. Koji su vođe toga. Ne smiješ niko slučaj da voliš takvi tada i mrziš i preziriš. Međutim, onaj ne znaš nakon toga što ga u tim trenucima mrziš i prezireš, kako će ono končati. Ebu Sufja na kraju šta je postao? Postao brata Sahaba, postao brat Huzefe, pogledajte mudrosti Allaha i ovi riječi i poslanika, nemoj slučaj nešto da uradiš, a njemu Ebu Sufjan bio, znači na Nišanu, nakon koliko godina oslobođenje meke Ebu Sufjan dolazi sa šehadetom. A u tom trenutku došao kao vođa da ubije i poslanika i ashabe. Kako Allah šan mijenja znači, situacije, kako mijenja srca. Zaista kaže poslanik sa su srca između prstiju Allaha Đeleša okreće i kako hoće. Vijenik osvane vjernikom, omrkne nevjernikom, nevjernik osvane, omrkne nevjernikom, osvane vjernikom. To je situacija takva. I Allah uputi i ono srce u kojem vidi i najmanji dio hajra. A Ebu Sufjan, znači, i pored svega toga što je radio, Ebu Sufjan isto tako otišao gdje? Pred koje kralja? Pa nije slagova na poslanika sallallahu alihi veseleme. Danas kada mnogi koji su safojima muslimana lažu i lijevo i desno i naprijed i nazad, on kao muši koji je sa svojim svjedočenjem mogao znači da uništi sve one koji su otišli u Abesiniju, ali je bio pravedan, bio je iskren, pa nije slagao na sebenike poslanika sallallahu alihi veseleme, niti je slagao na poslanika jer ga je stid sprečavao da laži. Stid ga je sprečavao da laži. A nama vjera naređuje da ne smijemo da lažemo. Ne samo stid, nego vjera. nisam. Znači, on uviđa situaciju kakva je, znači takva i vraća se. Sad drugi ravija prenosi, znači ovaj dolazi u ovom hadisu muslima, dolazi do tog detalja da je došao poslaniku sallahu alijih veselam, da ga je hladnoća obuzela, da je poslanik prekrio ga grtačem i tako je, znači, legao dok nije osvanuo. U drugom nastavku tog, preko od drugog e, ravije prenosica hadisa stoji da je došao, znači, kada je krenuo da napusti šator, kaže, vidio sam, da je u tom trenutku kada je jak vjetar zapuhao hladan i to samo u granicama gdje su oni imali svoje logore nije van toga je kamenje letlo, lupalo, urlici, bijes, znači sve u tom trenutku osjećao, glavamu, vrisku, izgubljenost. Allah će poslao samo vjetar unutar tih šatora, gdje su oni, okolo toga ništa, sve mirno, tiha noć. Bla, niko ne zna šta se dešava, ali Huzefe zna šta se dešava, vjerni došao, u, znači, svojim okom posmatra tu. I on to napušta, ide, kaže, kad dvadesetak konjenika ispred njega, umotani. Kažu, i dobovijesti svoga prijatelja, da je Allah ga sačuvao, kaže, da ga je Allah sačuvao od ovog naroda koji je došao. Allah spustio kaznu. Allah spustio, znači, strah. Allah dao to da se dešava. Huzefe se vraća obavještava poslanika sallallahu alijih veseleme onome što se dešava i zatim Allah Đelešanhu objavljuje ove ajte koje smo kazali ja lezina amenu zkuru Allah. Ovi koji vjerujete, sjetite se Allahove blagodati onoga trenutka kad su došle mnoge vojske, mnoge vojske da vas napadnu. Pa je Allah Đelešanhu poslao vjetar, poslao vjetar i vojsku koju vi niste vidjeli i opisuje stanje, znači oni koji su bili u tom velikom strahu, u velikom strahu. <clears throat> Zatim Allah Đelešanu opisuje drugi ajet koji je u tom trenutku, odnosno ashabi. Kaže, lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Kome? Li men kane jerđu Allahe val jeumel ahire wa zakara Allahe kathira. Zaista vi imate najljepši uzor u poslaniku za svakoga onoga koji žudi za čim? Za vječnom kućom, za susretom sa Allahom Đelešanu i koji spominje Allaha mnogo. Gdje je objavljen ajet? U džihadu. Znači danas kad se citira, imate uzor u poslaniku u svemu, ovaj ajet je objavljen znači u tim trenucima. Imate najljepši uzor u poslaniku, kako je čvrst, kako je stabilan, kako je postojan, <clears throat> kako se oslanja na Allaha Đelešanu, kako se nada pomoći od Allaha, kako je ubijeđen da će pobjeda doći od Allaha, dok su drugi bili, jel, srca došla, hoće da ispadnu iz prsa, duša, znači, došla do grla, hoće da iskoči, ne može, strah, veliki panika, ali imate primjer, znači najljepši u kako treba mu svima vjernik da znači se osjeća da bude čvrst, i da očekuje da Allaha Đelešanu u pomoć koju on te bareke obećao. Zatim kaže: A oni iskreni pravi vjernici kada su vidjeli skupine koje su došle i opkolile Medinu i znači muslimane u tom trenutku kažu ili govorili su zaista je ovo obećanje koje nam je obećao Allah i njegov poslanik. Wa sadaka Allah. I zaista Allah što istinu govori. I zaista poslanik istinu govori. Zatim kažu وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا I sva ta situacija, poteškoća, to što su vidjeli, ništa im drugo nije povećalo osim iman, osim iman i predanost Allahu Đelešanu. To su bili iskreni. A oni koji se pokolebali, koji je strah osjetili, koji su znači bili paničari, to su bili oni čija su srca znači u tom trenutku osjetila fakt. A pravi iskreni vjernici, pravi iskreni su bili stabilni, čvrsti i znali su da Allah obećao, što obećao vjernicima? Nije dženet na dunjalku, nego dženet na ahiretu a na dunjaluku ne daće probleme kroz koje ćeš prolaziti kako bi se čistio, kako bi Allah ukazao ko je iskren, ko je neiskren. Allah on daje ispite, daje ne daće, daje probleme kako bi klasirao, znači da vidimo ko je istinski pravi vjenik, a ko ne. A dženet je tamo, uživanje je tamo nakon, nakon tvoga sabura na dunjaluku kako je poslanik sallahu alijih vseleme saburao. I ovi znači trenuci, ovakva iskušenja, kada čovjek doživi iskušenje, ne smije da padne u iskušenjima. Pa kada ja mogu sada popustiti, ja mogu, znači ima olakšica, ima. Nije Habibi, nego ta iskušenja trebaju da ti povećaju iman. I ovo isto ajet koji potvrđuje da ima raste i opada, da ima nije znači nešto što, što je znači samo, ako kažeš amen, to bila vjer, vjernik si, ne. Ta iman ili će ti porasti, kad kažeš amen, to bila i ti s posto musliman, sa šahadetom musliman, pokorava se Allah, Međutim, ima li nešto drugo, ima nešto što raste tvojim dobročinstvom, to do, do, dobrim djelima, lošim djelima, to sve se smanjuje, smanjuje, smanjuje, dok dođe trenutak kada ta ima više i ne postoji u srcu, kad se uradi djelo koje izvodi iz koje izvodi iz vjere. Znači ima raste i opada, ali iskušenje u kojem se Habibi, kada te snađe iskušenje, treba ti poveća imanu Allaha Đelešanuhu i predajnost Allahu. Jer kad čovjek ima iskušenje, onda požuri, kao što je poslanik sallallahu alijih vseleme, kako je došlo kod Ajše i drugim hadisima, kada dođu problemi, ne da će, kaže uposli se namazom. Znači kad dođu iskušenja velika, uposli se namazom. Kada vidi oblake gdje su svi pomisli evo kiše, poslanik sallallahu alijih vseleme, pomisli evo kazne kao što je kazna bila došla Adu i ostalim narodima. Pa se poboji za to. Razumijete? Onaj koji čita, prati, razumije, koji želi da onaj shvati Kur'an, on tako posluha kao što je poslanik sallallahu alihi wasallam. I zato na kraju Allah Đelšanu, znači mi preskačemo ajte, pa kaže وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا i Allah je vratio one koji su nevjernici bili, koji su došli saveznici svi, koji su bili u srđbi, ljutnji, se kad su i kamenje i pijesak, sve šatori se podigli, strah, panika, razbježali se, tolika snaga, tolika moć, pjevaju pjesme, spjevaju svaku noć, samo čekaju trenutak kad će ući ubiti poslanika i ashabe. Al, Allah šalje znači svoju nevidljivu vojsku, šalje vjetar, sve to diže, kamenje ih ubija, niko ne ubija strelicama. Ashabi, niko nije odapao strelcu na njih. Allah poslao moć, svi se razbježali ostalo samo ono, znači, od šatora što je ostalo, nakon svega toga. Nisu znali gdje su ni šta su. Svi su poginuli, znači toliko oni koji su pjevali da će ovo, da će ono, Allah Đelešanu samo jednim trenutkom kazni, koji je silni, koji je el koji je moćni da to radi. To niko drugi nije u stanju osim naš gospodar te bareke Pa kaže wa eh, kafa Allahu I al-qital. I Allah je sačuvao vjernike da ne dođe do borbe, da se bore, sačuvao ih. I to je Allahova blagodat, što ih je pomogao na takav način i s druge strane sačuvao da učestvuju u borbi. Nije bilo mrtvi, nije bilo nikoga povrijeđeni. Zatim kaže Vakana Allahu qawiyan aziza i završava A zaista Allah znači snažni i silni. Pa blago se onome ko se osloni na takvog gospodara, ko se pouzda na takvog gospodara, koji će ga pomoći, koji će ga im učiniti, a koji će uniziti i poniziti sve neprijatelje koji se osjećaju, koji se dižu protiv Allahovite bareke vetala iskreni, iskrenih vijenika. Zatim sljedeći poz, poznan jeste da čovjek mnogo puta zaboravi svoju slabost i potrebu za uzvišenim stvoriteljem Allah, Allahom te bareke Znači zaboraviš ahi, ko si, šta si, nego pomisliš da si ti neko i nešto. Pa se onaj, toliko uzdigneš da ponižavaš i tlačiš Allahove te bareke vetala robove, stvorenja. Pa danas vidimo da ima različitih načina kada čovjek prelazi Allahove te bareke vetala granice. Ima ljudi koji samo rade nered, znači po zemlji Nered znači. Gdje god se nađe on čini nered i fesad. Imaš one koji se otvoreno bore protiv Allahove vjere i njegovih sljedbenika, znači njenih sljedbenika. Imate one koji se bore protiv poslanika sallallahu alijih veseleme. Danas vidite znači što rade, kako se smijaju sa poslanikom sallallahu alijih veseleme. Znači razne vidove borbe, razne vidove znači zaborava i gafleta od strane mnogi. Ko su, šta su? da su nemoćni, da nisu snažni, da nisu jaki, a da je ist, znači u gafetu su prema onome koji zaista posjeduje tu istinsku snagu i moć, koji može da kazni, koji može da uništi. I niko od njih nije uzeo pouku iz naroda onih prijašnjih, kako su stradali, kako je Allah Đelešanu uništio, zbog čega ih je uništio. Kad su glave okrenuli od onoga sa čim je dolazio jedan od poslanika ili svi poslanici, kao što je poslanik sallallahu alihi wasallam Muhammed, kad se počeli smijavati sa izaslanicima i nosiocima upute i vjere, Allah Đelešanuhu nakon svega toga spušta azab, spušta kaznu. Allah Đelešanuhu ukazuje pa kaže Evalem jesiru fil ardi fa janzuru kejfe kana akibatu lezine kanu min qablihim. Zar oni ne putuju zemljom? A ovo kad putovanje, vi danas često učitate u Kur'anu, da onaj, zašto ne putujete? Zašto ne vidite kako su prijašnji narodi strada? Ovo je obraćanje Allaha Đelešanu svima onima koji negiraju Kur'an. Ovo nije tebi, Habibi, kao vjernik upućeno. Idi putuj po svijetu i gledaj. Uživaj. se sam sam kada prolazite, plaćite. Ili nemojte uopšte prolaziti po takvih mjesta gdje su prijašnji narodi znači uništeni. Ali oni koji pouku nisu uzeli, koji ima nisu osjetili, koji nisu povjerovali, zar priželjkujete, zar želite da okončate i završite kao što su oni prije vas koji su negirali, koji nisu, znači, se odazvali poslanicima. Idite i obiđite i vidite ta mjesta i šta ćete zateći na tim mjestima. Da li je kod njih ostao vječan? I su samo kuće i kućice ostale koje ukazuju da je život nekada bio tu. Pa zatim kaže, kanu hum ešedde minhum kuve I zaista su oni bili jači i snažniji od vas i njihovi su znakovi, njihovi su kipovi ostali da posjećuju znači na njih. Allah što kako se to objašnja, pa kaže fil ard fa akhadhahumullahu bi zunubihim, pa je Allah dželešan zbog njihovih grijeha sve kaznio. وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ I nije bilo nikoga ko je mogao njih sačuvati i spasiti od Allahove strašne kazne. Taj moćni, silni, El Qaviju Aziz, kada odluči da kazi, niko nije u stanju njegovu kaznu da spriječi. Zatim kaže Allah šanu, zalike bi ennehu, zbog čega je kaznio? Kaj, to je zbog toga, bi ennehu kane ta'tihum rusuluhum il bejinati fe keferu fe ehadahumullah. To je iz tog razloga da su i vjerovjesnici, poslanici dolazili, donosili istinu, ali su oni tu istinu negirali negirali, nisu je htjeli prihvatiti. Pa je Allah Đelešan zbog toga kaznio innehu kavijun šadidul iqab. Zaista je on snažni koji žestoko kažnjava. Znači pogledajte svaki onaj, zato se bojati za svaki narod, mjesto, grad, selo. Kada dođu izaslanici Allaha, kada dođu nasljednici i poslanika i učenjaci i daje i ulema, bilo ko pozove neki narod, neko mjesto, pa oni odbiju glavu, okrenu, bojati se za njih da i snažni, moćni, koji žestoko kažnjava, znači ne kazni. I danas imamo primjera mnogo gdje znači klizište, poplava, zemljotres, sve se dešava oko nas. Samo nema oni koji pouku, pouku uzimaju. Zatim Allah Đelešanu kaže za narod Huda فأما آدٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة što se tiče, kaže, naroda Ada, Hudovog naroda, kaj zaista su se uzoholili na zemlji. Postali su silnici, oholnici. Festekberu. Pa su govorili riječi koje nisu prije njih drugi govorili. Ima li neko da je jači od nas? Ima li neko da je snažniji od nas? Pa kaže, evo u u enna Allahe lazi halakahum. Zar oni ne vide da je Allah koji je stvorio stvoritelj njihov huwa ešeddu minhum kuwe da je on jači i žešći i snažniji i moćniji od njih i njihove snage koju posjeduju وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ A oni su bili u isto vrijeme ti koji su negirali Allahove tebareke ve ta'ala ajete. Pa kaže Allah šanu فَأَرْسَلْنَا عَلِيهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ pa je Allah Đelešanu poslao na njih leden vjetar strašan i leden vjetar koji je proizvodio znači zvukove, strašne zvukove i ne samo to kaže koje je strajalo kaže jam u spojenim danima, znači dan za danom, učinjaci kažu sedam, dana noći i osam dana, da je trajalo znači to kažnjavanje njihovo. Da bi osjetili je strašnu, sramnu kaznu, dok su još uvijek na Dunjaluku, a kaže nakon toga vela azabul ahireti ahza. A strašna i sramotna kazna i veća i strašnija je tek ona kaže na drugom svijetu. sarun. I niko i neće moći pomoći. Niko i neće moći sačuvati od toga. Pogledaj kako je znači završio okončio taj narod koji se uzoholio. Postali su silnici, oholnici i kazali su riječi ima li neko jači od nas? Šalaš onaj girao, zar on misli da su jači od stvoritelja Allaha te bareke, te bareke vetana. Subhanak Allahum hamdika, šadan la ilaha ila